ऐं जिन जा तराड़ हल्का थिया से उहे आहिनि जिन पाण खे उन्हीअ सबबां छियो लातो जो असांजी आयतुनि बाबति इनकार कंदा हुआ